da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Drage slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam jutro i dobro vam došla još jedna emisija Zeleni telefon u realizaciji Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj sunce. Na samom početku tjedna, na samom početku emisije, voljela bih da se svi na trenutak zaustavimo u svojim mislima, obvezama, stresovima, da udahnemo duboko, okrenemo se oko sebe i počnemo iz početka. Uočimo bogatstvo prirode koje nam se nesebično daje. Primijetimo onog malog, hrabrog vrapca, nepredvidljive skakavce, ove lutajuće ježeve po ulicama. Divimo se podno tvrđave gripe i ovom šuštanju lišća na vjetrom. Nemojmo se eto bar, bar danas po starom običaju žaliti na vremenske uvjete, nego ih možda za promjenu samo promatrajmo. Tko zna, možda nam postanu čarobna. Kako jedan moj kolega kaže, žalio sam se ja na kišu dok se nisam počeo baviti poljoprivredom. Puno je prirodnih procesa oko nas koje uzimamo zdravo za gotovo. Još je više onih koji sa svojim aktivnostima u ime napretka, modernizacije neprestano ugrožavamo. I dok su nam političari zabavljeni otvaranjem i zatvaranjem državnih granica, mladi nezaposleni trajnim odlaženjem preko granice, lako zaboravljamo kako planet Zemlja ima, osim one koje smo mu mi ucrtali, vlastite granice. I onda je vrijeme da uz borbe za brojna, nažalost još uvijek tako ugrožena ljudska prava, počnemo malo i ozbiljnije govoriti o pravu prirode i okoliša, o okolišnom pravu. Stoga je s nama u studiju predstavnica pravnog tima Udruge Srce, pravnica čije mišljenje pomoć možete dobiti i na zelenom telefonu, Mija Bašić. Mija, dobro jutro. Dobro jutro. Evo kao što sam rekla, ti svakodnevno primaš pozive naših građana na zeleni telefon 072123456. Da. Koliko su prema tvom iskustvu ljudi kod nas uopće upoznati s okolišnim pravom? Pa mislim da građani nisu dovoljno informirani o pravo okoliša. Ruku na srce nije većina pravnika, nije dobro upoznata e, s tim pravo, budući da je pravo okoliša jedna nova grana prava. Ona je kod nas još u svom začetku i stoga je i razumljivo zašto se o njoj ne zna mnogo. Međutim, a, nitko nas je ne spriječava da se informiramo o onom što nas zanima, tako i o pravu okoliša. Kod nas je situacija takva da informiramo se o nečemu tek kad nas to nešto izravno dotakne, a kad se nešto to događa kod susjeda, tada to ne osjetimo. Osjetimo tek kad izravno pogodi nas. Tek tada postajemo zapravo informirani i osjetljivi. Nažalost, tako i s pravom okoliša. E, kakvi su uopće, evo ja isto ne znam toliko o okolišnom pravu, kakvi su zakoni kod nas u Hrvatskoj? Odnosno, još važnije pitanje, kakva je provedba tih zakona? Pa zakoni u Republici Hrvatskoj su jako dobro napisani, pogotovo zbog toga što smo primili odredbe a, e, brojnih europskih e, direktiva i koja nam je bila e, na kraju krajeva i obveza pri ulasku u Europsku uniju. Međutim, oni se još uvijek e, slabo primjenjuju zato što ni tijela javne vlasti koja bi trebala to prevoditi nisu još dovoljno upoznati s tim. E, još se ne snalaze, rekla bi, najbolje o njihovoj primjeni. Međutim, svi još uvijek moramo puno učiti. Učiti, učiti i samo učiti Baš kako ono da, jedino tako možeš razlučiti. Da. Povremeno se u medijima pojava informacija kao što su, e, ne znam, dobili su dupini ljudska prava u Indiji. Bolivija je donijela zakon o majci zemlje To ovako dosta pomalo utopistički, idealistički i lijepo zvuči. E, međutim, što, kakva je situacija na međunarodnoj sceni? Ti si evo prošli tjedan bila u Briselu na konferenciji o međunarodnom okolišnom pravu, odnosno europskom konkretnije. E, kakva je tu situacija? Što se tamo u biti događa? Da, pa sastanak se odvijao e, u okviru, to je zapravo bio radni sastanak pravne grupe za okolišno pravo pri Europskom uh, okolišnom birovu, koja je jedna nevladina udruga koja pokriva sve nevladine nevladine udruge eh, iz brojnih zemalja članica Europske unije. Eh, sastanak se vodio mm, zbog gorućih problema trenutno kao što su eh, ovaj CETA sporazum i TTIP, odnosno kad pišemo o CETI govorimo o sveobuhvatnom ekonomskom i trgovinskom sporazumu, a koji se treba potpisati između Europske unije i Kanade. Aha. Dok je e, TTIP zapravo partnerstvo za transatlantsku trgovinu i ulaganja, a on se treba e, potpisati između Europske unije i Sjedinjenih američkih država. Bilo u medijima natpisa o tome? kakva je situacija tu, što, što je zapravo taj TTIP, eto, sad smo, sad smo rekli ono što je skraćenica i s kim bi se trebalo potpisati, ali e, puno ima tu i straha i opreza opravdanog. Da, opravdanog. E, ovi sporazumi e, posebno su zanimljivi nama pravnicima zbog toga što oni predviđaju u svom tekstu odredbe za posebno rješavanje sporova između investitora i država što zauvijek zapravo može smanjiti mogućnost utjecaja na standarde socijalne, zdravstvene i, ekološke, i ekološke pardon, zaštite kakve sada e, koliko toliko već uživamo. Uh, to je zapravo i najsporniji element ti tipa i CT, a on otvara mogućnost tužbe investitora e, i države za propuštenu dobit, na primjer, unatoč institucijama koji su do sada okolišne i socijalne kriterije stavljale u prvi plan. E, takvi sporazumi dali bi apsolutni primat tržištu i time nepovratno oslabili mogućnost utjecaja države da zaštiti svoje građane i svoje okoliš, kraj krajeva. U biti za time mogli bismo reći onako laički u, poništava država kao bitan element odlučivanja tržište postaje iznad, mislim to na neki način već imamo i katastrofalnih primjera, malo prije smo razgovarali u ako se ne varam, imao veliki problem. Da, upravo to. mi imamo primjer jedne duhanske industrije koja je tužila Urugvaj zbog e, toga što su Urugvajci svojim zakonom pokušavali spriječiti štetnost e, i emisiju duhanskih dimova i tako slično. Imali su, da, e, izmaklu korist kako, kako oni tako navode što je apsolutno podlo i e, stajalište ovoga sastanka u Briselu bilo je to da su ovakvi sporazumi zapravo jedan oblik trojanskog konja mhm. e, koji ulazi e, u države da bi ih napadao iznutra. Ah, <laughs> odma, odmah, udar <laughs> u glavu u ponedjeljak jutro, ali definitivno se trebamo informirati o ovakvim temama kako bi mogli na vrijeme reagirati dok još imamo ove, pozitivne državne granice, da se tako izrazim. ti si ti i tvoja kolegica iz Udruge Sunce, Ivana Grubišić, ćete sutra više o svemu ovome, dakle i hrvatskom, ali i međunarodnom okolišnom pravu ponuditi e, jednu radionicu, jednodnevnu na pravnom fakultetu. Tako je. E, riječ je o jednodnevnoj radionici koja će se odvijati na pravnom fakultetu u Splitu e, u obliku jednog blok sata. Mhm. Eh, imat ćemo eh, teme kao što su prava okoliša u Republici Hrvatskoj. Sam, sam nastanak zapravo i početak prava okoliša i na međunarodnoj i na europskoj razini. Eh, imat ćemo neke male vježbice i slično stoga Pozivam se studente Pravnog fakulteta u Splitu koji su zainteresirani, još se stignu prijaviti danas do 15 sati na e-mail uh, sunce storg pa broj studijenika je ograniče pa požurite s prijavama. Eto, dragi slušatelji i slušateljice, ako imate nekog pravnika u kući, odnosno studenta ili studenticu prava, čuli ste ivana.grubisic.com sunce-st.org. Ako imate kako pitanje vezano za okolišno pravo, još uvijek se stignete javiti kratko u ECR na 539300 za direktno uključenje i postaviti pitanja naše mi ovim temama koje smo trenutno dotakli. E, nadamo se da će ovakvih sastanaka biti i dalje na, na međunarodnoj sceni, europskoj sceni i da će taj TTIP e, biti malo popularnija te i, i CETA o kojoj još manje se možda priča nažalost kod nas. Da, ona je možda opasnija budući da su e, pregovori pri samome kraju. Tu je već, znači, ono, <laughs> gotovo pa kasno reagirati. Ok, čuli ste sve, trebamo se informirati o svemu, vidjeti kako pojedinac može tu utjecati. Evo, pravnici već rade svoj posao, nadam se da ćemo se i mi građani angažirati oko takvih važnih tema i da ćemo se ipak uspjeti obraniti od ovih trojanskih konja koji napadaju sa svih strana. Da. Za kraj, evo, e, mali podsjetnik e, na velike riječi mudrog poglavice Sjetela, nikad nije kasno ponoviti ih. Zemlja ne pripada čovjeku, čovjek pripada zemlji. To mi znamo. Sve stvari povezane su kao krv koja ujedinjuje obitelj. Sve stvari su povezane. Čovjek netka tkivo života, on je samo struk u tome. Što god čini tkanju, čini i sebi samome. Evo, prošlo je 150 godina i još uvijek e, od ovih riječi, možda i više nego ikad, potrebno je osvijestiti tu povezanost čovjeka i prirode. Volite prirodu, poštujte ju, budite njen glas, a njen glas možete biti da nazovete zeleni telefon na 072 123 456. Želite li još nešto više saznati, pitati, i prokomentirati, posjetite web stranice Udruge Sunce www.sunce-org ili Facebook stranicu Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj sunce. Mija, hvala ti puno, trudi se dalje, spašavaj nas i dalje po svijetu. E, do idućeg puta, dragi naši slušatelji i slušateljice, udahnite još jednom kao što sam rekla, okrenite se oko sebe, zahvalite prirodi, zahvalite sebi i čujemo se za dva tjedna. Do tada vam pozdrav šalju Pinja Poljaković i tonski realizator Stipe Blažević. Ćao, bao! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. noćas opet ljutiš Zar mi nešto zakrivaš Ja ne volim kada šutiš A i ti to dobro znaš A tako dobro bi nam bilo Da mi jedan osmih daš Pa da padnem ti u krilo I da sa mnom zasviraš Ma hajde zamisli taj film u svojoj glavi Gdje tvoje ruke nježne noć mi pirát